50 languages. 18 i t การทำความสะอาดบ้าน f e n a t e j a วันนี้เป็นวันเสาร์ Avui és dissabte. วันนี้เรามีเวลา Avui ต t นิมเต็มส์วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์อาบุยนาตาเจมลาปาร์ตเมนต์ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำยอนาเตจูลาคัมบราดาบันสามีของดิฉันกำลังล้างรถอัลเมวมาริตเรนต์ลโคเช เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Els nens netegen les bicicletes. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ L'àvia rega les flors. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Els nens ordenen l'habitació dels nens. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา El meu marit ordena el seu escriptori. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Jo poso la roba a la rentadora. ดิฉันกำลังตากผ้า Jo estenc la roba. ดิฉันกำลังรีดผ้า Jo planxo la roba. หน้าต่างสกปรก Les finestres estan brutes. พื้นห้องสกปรก El terra està brut. จานชามสกปรก La vaixella està bruta. ใครเช็ดหน้าต่าง Qui neteja les finestres? ใครดูดฝุ่น Qui passa l'aspiradora? ใครล้างจาน Qui renta la vaixella?